บุตยังโกสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปีดิปัสสัทธิโมจังกาจตถาปเรสามานุเปกโมจังกา สัตเตเตสัพดัสสินา โมนินาสมรคาตา ภาวิตามหุลิกตาสร้างวัตันติ อภิญญาญานิบานายาจโบติยา เอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพนาเอกัสมิงสมเยนะทุโมกัลลานังจะกัสปังยีลาเนตุกิเตนิสวาโมชังเกสัตเดสเยเอจะตังอภินันทิตวานโรคามุจิงสุทังคเน เอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพนา เอกดาธรรมราชาปีเกรัญเยนาปิปิริโตจวนดาเทเรนตันเยวาปนาเปตวานาสาตรังสามโมดิตวาจาบาธาตัมหาบุทธาสิทารโส เอเตนะสัจวะเจนะสุทิเตโหตุสัปดา ปาหินาเตจาบาธาตินันนัมปิมเหสินัง มังกาหัตตากิเลสาวาปัตตานุปัตติธัຕมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัมปนา